насадено, къде ще биде обработовано, за да расне и да направя все повече да приличаме на Него. Господи, ние те благодаряме за Твоето Слово Божие и сега с отворени сърца препакяме, Господи, да бидеме коригирани, да бидеме мотивирани, да бидеме инспирирани, да бидеме запалени Божие за Тебе. В име на Исус, здоровай Господи, тук сме да слушаме. Амин. Амин. Амин малко година, мисля, да може да слушаме, додека да наместите. Я още днешка по секундовро вечер и Божи благослов на всеки ден тук. Дойдем. Главен за Господ. Може. Палки няма да сме толкова. Вие, вие само. Не да ме слуша. А, така. Добре. Слушаме. И, и ви честитам за тоа дека успеате да ги победете сите приговори, сите оправдувања што Гјаволо е посекал да те сопре да не дојдеш и оваа вечер, кај што народо Божи се собира, да не слуша Словото, а сигурен сум дека секој еден од вас е имал такви работи. Дето е болно, шмрка, или брашиот другар, гости ти долагат. Нали? А мене ми е правят пералната, там, А така, майсторо, баш тогава е кой момент. Има ли някой друг? А? А така, сопруго, болен човек, притисоко. Сите имаме некои работи, заради кои шо, амин, заради който е дявола е покушал да ти стави сопка, ти да си кажеш да поверуваш от тази изговор, от то оправдание, няма вече не морам да отидам. От тази смисъл аз ви пофалувам дека сите сте победници. Оти сте го победили лукави, ако ще вика Първо Иваново послание. Немойте да му верувате на дявола. Ако знаеш къде трябва да бидеш в време, ако знаеш со кой трябва да бидеш, е, че дявол е бегал името Исус. И аз си го знам моето место, одам там да бидам благослов и да бидам благословен. Одам да бидам охрабрен и да охрабрам другите, макар и со моето присутство. Ова вече трябваше некои от вас го забележа Бейче или Киламидин, трябваше да дойдат до Зоки, седеше, зато покажувам му, па си замина. 20 души да дойдат да се прияват от жените на това сдружение на стечайците, и инсистирањето мое беше, ако сакат да се прияват, не ми праките делегат, шо ќе ви поднесе список у име на сите, тук дойдете лично. Затоа што нашата цел е, стално му кажам той отворено, да слушнат поръката на Евангелието, що може живото да им го промене, що може належ да им даде, що може да ги свърте за 180 степени. И пак, вика, реагираме Нашето една коштане да дойдеме до тука, а те дожливо е, вака е, нека, И изгубя правото да бидат на 7 март на таа вечера. Подсека ли ви това на нещо в Библията? Да, да. Айде. И ви го кажем, Зоки изборува минатия пат нещо. Каже, вели, парабола за големата вечера. Каже, Господ Исус зборува за Царството Божие от 14 глава Евангелие по Лука, читам от 18 16 стих, каже вели, Еден човек приготви голема вечера и покани мнозина. Ние отправиме за 7-8 март вечера и викаме кой стигнеме, що е можна повеќе, освен да се стодуши, да се напуне тази сала, да се проповеда Евангелието. Слично, нали? И кога беше времето за вечерата, ги изпрати, го изпрати своя слуга да им каже на поканетите, дойдете, защо веке се е подготвено. Сите уния ще ги дойдат, ние ще отнапред и викаме, ние не готвиме, ама тия ще ги готват, се е готово, само дойдете, приявите И почна сите како договорени да откажуват. Првиот рече, купив нива и ке трябва да я видам. Те молам, извини ме. Извини, нива купи, ама не съм я видел. Купува ли некои на невидено? без ни да дай види каде е нивата, има ли вода, колко е обработлива и така натаму и така натаму. Зоги зборуваше вечера. Значи, много на време, сега и долу на темното софарови. Вторият рече, купив пет дзенгари волови, одам да ги пробвам, те молам, извини ме. Он не ги е пробал, не ги е видял пред това, всеки оден. Да ги пробвам. Третиот рече, се оженив и затоа не можем да дојдам. Ми дојди земја и сопругата, земи ги гостите што ги дојде. Викај кој стигне со тебе, комши и пријатели. Кога се врати слугата и му кажа за сето тоа на својот господар, тогаш се разсради домакинот на куќата и му рече на својот слуга: "Оди поврго по площадите, улиците градски и донеси ги тука бедните, славите, куците и слепите, и рече на слугата, и му рече слугата, Господаре, направи се шакова, шум ми заповеда и уште има место. И му рече Господарът на слугата, излези по пътищата и ми ги оградите и убеди ги да дойдат, за да ми се напълни кукята. Защо ви вярвам, никой от ония, що бяха повикани, нема да вкуси от моята вечера. Прозирна работа. Изговорите се, прозирна работа. Споредбата се однесува за това какво Господ го повикува целия свет. Дека спасението е приготвена работа. Дойдете и примайте по вера. Ама луѓето не сакат за тоа што си најдат изговор. Не. Зашо би морал да да видам црква Лазо, канал 77 6 сато, па имам да гледам филм, утакмица. Ели, ке се дружам, ке си гледам видеоигри или не знам што ясноледен списък на интернет, ама беше много дълг, така да го скърти само на оно, що и аз лично го имам исто така слушал тука. от поединци, уж тип, какво се изговарят, когато ги викнеш, ай дойди на църква, е па не можем заради три точки. Кои изговори се или користат? Ки ви прочитам некои от нив, много хумористични, некои са толкова тенки и прозивни, ама, айде да ги слушнеме. Вика така, детето беше болно и моравме сите да останем дома. Детето е болно. Еден може да остане, не ли? Да. Ама сите моравме да останем дома. Е. Затоа што еден го држи носа, друг го брише носа, третиот го привлечува, четврти му вари чајче или така натаму. Нели? Упс. Некако не ми се смеши, да не сме ги употребували тия на друг некој. Пазите, кога кажем да се дојде до Господ, мислам на тоа да се дојде у црква, да се слуша пораката, кај што е Божиото присуство, кај што е Божји народ, кај што е телото Христово. Кога кажем да се дојде кај Господ, мислам да се дојде у молитва, да се чита, да се пее, да се слави на Господ. Значи, ти не можеш директно да дојдеш оп на небото, да вагаш кај што е црквата, кај што е се проповеда, кај што се моли пее, за тоа зборувам да се дојде кај Бог, зашо се изговорите се Некой друг ми има кажано, кога викам, ајме на црква, или защо не дойде, е, скроз забрави аз за тоа. Забрави дека е недела, дека требаше. Норман едно со глава, значи, и на нея некој го има тоа кажувано. Има еден дечко, што преко 10 пати съм го викал, е, абе, забрави, бе, я забрави. Викам, набивай го сега. Имаше проповед на телевизия или на интернет, па не морам да дойдам. А? Какво е същина? Днеска имаше реприза на Джойс Мартин Сабо. Така да някой може да каже, я го гледаме, доста ми е за днеска. Да не ме предозират. Не, да не ми дойде премного. Или ония, кои шо... то ни снима, за тия учениците и ученичките тайни, кои ще не можат от разно разни причини да дойдат, надяваме се оправдани, Господи ги благослове, дека тоа не е оправдание, ами аз си седам дома, отивам домашна църква, не ли? Дома си седам и дома се слушам и дома си се молам и никой не ме знае. Пазите, имаш тук различни изговори. Воловите, нивата, жената. Всеки си найде някой изговор, ще му се чини доста добър на него. Много беше ладно или много беше жешко или Нема климата, ама или имаше клима, ама климата дуваше право мене и много тропаше, па ми сметаше. И такви изговори съм слушал. Много е далеко. Ядранка ке рече, много е близко. Комшиките ке ме видят и ке зборат. Е, не не Не, не, интересира Амин. Ама има други, ще ги интересира, ще им е пречка. Господ нека ви благослови. Браво, Стефане! Има такви, които ще ке речат, Бех изморен от и работам всеки ден. Има ли тук такви, които нищо не работят от живота и са свободни, едва и живеят само за църква? Или има луги, що работят поштено, а? Само и Тай. А, а јас кажа, кажам друга страна имаме такви примери кога нашите сестри што ке работят, сестри има и браќа, а, по 8, 10, 12 сата и после в своето свободно време пак идат и за Валандово и ке се вратат пак и продължат до 12 и на нокноп Може ли тия шугава синоки на нокноп бдени да станат и да ги охрабреме малце? Може ли да станат? Хайде да станат тия шугава на нокноп бдени, Господи ги благословен. Господи ги благословен. Нали? на славата Божия, него да кажем, ете църквата се подпира на такви човеци, ще вика, да, ода ми на работа, да, ке ода ми и кайда, да, ке ода ми на на бени и ке молам за сите ние, що сега може би удобно спият оти, нема че друго. Ние беме обидение за вас. Амин. Дојде ви по. Амин. Него негирам се до тоа. Не може да го стане. Далеко от тоа, далеко от тоа. Охрабруваме за да нема изговори, прозирни работи. Фала Богу, вие сте билезни. И аз ке добра много работи и Господ ги знае сърцата на лугито. И аз сакам само да ги разрушаме, изговорите да паднат доле, да не се правдаме пред другите и пред Господ. Може ли убиец да найде алиби, да подплате някой да каже, ти кажеш, беше с тебе там в ресторано ядахме, вечерахме заедно, в то и то време. И он законски е оправдан. Ама ти ли се мол, Господ гледа се. Господ знае се. Така да, ако некои биде допрем со во кој што речеме вие сте де, дејале заедно со нас, сте били у духо физички, не. Още не се чувствувате обтоварени заради тоа. Читам натаму. Немам време. Знаете ли колко логи се кажали точно кога Зоки шо го покажа минатиот пат трактачето? Немам време, немам време. Додам на църква, нямам време да читам Библия, нямам време да се молам, нямам време да сборувам. Толкова много съм зафатен, нямам време. Айде, колко души от вас тук имат 25 часа от дена? Нека дигне рак нека. 25 часа. Ил ми доле ръката, нямаш. 25 часа от дена. Сите имаме 24 часа, ало, математика. Сите имаме ден, се състава 24 часа. Никой няма ден, ще има 25 часа. Према тоа ние нямаме повече време, за да тази саат екстра го употребиме за на църква, за молитва, за читание, за разкажувание на някой, за сведочение или така натам и така натам. Нали? Господ дал на сите под еднакво прашање е како ние го употребуваме, дали од тие 24 часа, макар 10% ние му враќаме назад, што би било некаде 2,5 саата, да кажеме Господи, у тие 2,5 саата макар ќе се молам, ќе читам, ќе бдеам, ќе зборувам, ќе бидам од црква, ќе охрабрам некој неверен да, да те познае, ќе разкажам за твоите добрини. А Господ е добар, и то цело време. Много ми се спи, ако отидам на църква. Страшно е топличко, удобни селища, дълги проповеди, нищо не разбирам, но се заспие. Амин. Ако имам слушано, <laughs> имам го слушано и другия изговор по смисъл, абе много ми се твърди с ученето, много е ладно. Па не може човек да се опущи, съм какво на трене там. Значи, оно, що истите столови за един си изговор да не дойдат, истите столови са за друг, защото са много топли и меки удобни, па не, не трябва, срам ме, е ке заспивам там, ке заръчам. Да. Има и таков избор. Немаше шо да облечам. Немаше шо да облечам съответно и немаше со кого да дойдам. Ми викам, облечи било шо, само не како за на плажа, да И и, и дойди с отай, ще те поканил. Ако не со друг. Некой те е повикал, не? Нали? Дойди от църква, дойди кай Господ. Сотай човек, израдувай го. Има го и следния изговор. Ке одам на църква или ке дойдам кай Господ, кога ке престанам да пиям, да пушам, да псуям, а така да се оправя. Само ги рядам работите. И одма викаме, не, не, не, не чекай за тоа што сам ти не можеш, тоа никогаш нема да се случи. Дявол нема да те пуште. Нема да ти дозволи, ке вика, чекаме, ти уште пушиш, уште пцуеш, уште пиеш, уште лажиш, уште волиш. Господ ти треба за да те ослободи от сите тия работи. А така, амин, амин, тие шо викат. Имайте и шо викат, и аз съм премлад. Сакам да си го живам живото. Нели? Забава па я ако идам от църква, няма да си найдем жена или маш, Знаете ли колко души съм слушал те приди? си останам ергей или мома? Е па я ви кажу, не е точно за тоа Господ има най-добрата личност за вас. Господ я има. А второ, ако си премлад и ако е дете, вземете от примерно на Чичко Никола, ако се казвате не по 4 внучиња и плюс комшиски или знаеш да сестра Траянка, што стално со нејзиното внуче, со кој да е, водите ги, дечињата, младите. Господ има најдоброто секојш. Има, има и такви кои ќе речат, јас сум престар. Е, тоа е за младите, бе, тоа е за тие... Пошто ако вие младите може да кажете, тоа е за старите баби и дедовци, и старите ви бе, не сум добар, јас синкотека и ќе одам јас на тие стари години не е то за мене. Господ е засите. Умрял за сите. Господ е сака сите. Не се чувствувам достоен за да дойда на църква. Аз съм преголем грешник. Не съм добър човек. И ако отидам там, ке сипвам църквата или не знам що, викам, нема таков преголем грешник. Оти Бог е по голем от сите и он плати, взимайки ги гревовете на сите. А па и от друга страна те квишо викат, айде бе от църквата само грешници. И аз съм много добър за да идам там. Разбирате ли? Какво да обърнеш човеку може какво да си найде изговор, оправдание, за да не дойде. Точно за един е пречка да не дойде за друг е у извъртената форма. И затова всяка мова вечер да погледнем няколко такви изговори, Затоа што ако ти си имал таков избор, надявам се не са воловите, не е нивата, не е жената, ќе има такви пречки. Опа, ајде ќе осоприме едното светло и да видиме дали ќе ни се гледа по-вао. Познава ли се? Вика, јас сум премла. Еремија 6 глава, први, прва глава, 6 до 8 стих, вика, и одговори, кога Господ го повикува Еремија, дойди, уште млад, уште сум дете, вика некој од преводите. Но Господ ми рече, не вели млад сум, защото сите до кои ти изпратам, аз ке одиш и се, што сум ти заповедал, ти им кажеш. Не плашите се от них, защото аз съм со тебе, за да те избавам, рече Господ. Може ли Господ и при кустата на децата, на младите да зборува? Може. Може и така, ако аз съм бил заслонен толкова пати при кустата на моите деца, ко ќе кажа, а тато во, ти нямаш висши аргументи, викаш, да, така е. Затова, айде да бидем отворени. Господи, ще вика судито, таква каква шо сум, тай какво шо сум, а ти шо ме повикуваш и да ме аз млад ли, стар ли, дебел ли, слаб ли, висок ли, низок ли, бел ли, црън ли, македонец ли, каков ли, ако Господ те повикува, ти немаш изговор. Сите твои изговори пагат по вода, ти можеш да се залъжуваш сами от себе си, ма не и Него. Твоето оправдание е устvari кажувание, не Господи, и аз сакам и аз да си живям по моя грех. да си продължа мината му, да бидем искрени, не ли? Да. Затова айде да кажем, Господи, прости ми грева и аз ке те следам. Грева на непокорността, грева на въртение гръб на Бог, грева на место да читам Библия и я викам, не, не, аз имам по-важни работи да гледам телевизия. Ха, утакмица, филмче, турска серия, шо и да е. Или на место долар на църква, аз кидам кафичо, кај да е, шо и да е. место молитва ке разговарам со некој друг. Проповедник, 12 глава, прави стих вика, Спомнувај си за Твоја Творец в деновите на младостта своја, додека не дошле тешки денови, додека не настанале години, за кои ке речеш, не ми се мили прашајте, прашајте ги постарите луѓе кои што пашува веќе оп, кичмата, грбо, врато, о, да се кочат, кондиција веќе нема и викат, у, тешки години, не ми са мили. Тешко е. Сети се на Господ ищо што младоста своја. Научи ги патиштата Божи. И немој да се изговараш со тоа, јас сум млад. Е, јас имам време цел живот, па ќе се обратам таму некаде. А? пред края на живота. ще не знаеш кога ќе дойде края на живота, Кога ќе дойде, не дай Боже, него с обракайка, сърце в удар, нели? Несреќа и настрада некој. Ами гинат и млади дец, гинат и стари, гинат и на секакви возрасти, ама сите сме шокирани кога слушаме за полнат некој детенце загинало на и тая возраст. И дали ни е оправдание? И натаму да викаме, Господи, почекай. Е, там некъде на 5, 6, 70, 80. Точно не знаем кога ти е. по-добро сграбчил Господ. Дойде в Неговото присъствие, ще можеш по-скоро, сега, днеска, за да не отлагаш, да викаш, е, натам някъде. Проповедник 11.9 вели, весели си в младост на своя момче, па сърцето твое да Вкусова радост в дните на твоята младост. Оди къде що сърцето те влече и къде що очите ти гледат, ама знай дека за всето това Бог е ти изведе на суд. Опс! Правиш, що сакаш, правиш, що ти мислиш, ако век си решил да живееш без Бог. Ама, знай, дека тамо накрая от твоя живот, кога ќе застанеш пред Него, Бог е ти изведе на суд. Дали сакаш да пред Него излезеш на суд? Господ да ти ги стави сите твои гревови или сакаш още тук на земята Господ да ги покрие со Неговата кръв сите твои гревови. М? Момче, девойче, млад, постър, сега е твоята шанса. Тук на земята, оно што луѓето викат, може Господ Бог да го прости. Може да прости и да покрие сите твои гревови. Не после не вајната ќе одлучи, ама јас сум бил поарен од комшијата, па јас ќе ме шнувне некако низ вратата да влезам у раја, туку ако признаеш дека си грешен и покаеш се и викаш Господи, покри ги сите мои гревови. И се обърнеш пред мене и кажеш, аз ќе те следам. Читање, молитва, славење, се што треба. Библијата е полна со примери на млади луѓе кои му го посветиле својот живот и се што има целосно на Бог, како на пример Самуел, пророко, уште на млади години бил способен да го слуша гласот Божи и да каже Ете ме Господи, Твојот слуга слуша, нели? Песете ме на Јосиф, момчето со шарената наметка, на кој што и неговите браќа му любомореа. Патем като Йосиф Josif имаше такива своето семейство, знаете ли, и вие ги имате такива своето семейство, мега близките. Сите твои можни неприятели ще ги сретнеш в живота, ки ги имаш у фамилията. У некоя форма ке се появе. Юда ке се појават некои такви какво браката, ама ако не умееш да победеш тук у фамилията за Господ, тежко дека ќе победеш надвор. И затова Господ дозволил тия да бидат дел от твоето семейство, да те челичат, да те калат. А твое е да ги благословуваш, твое е да го победиш. И да кажеш, не, Господ ми е на първо место. И дека Господ ми е на първо место, по-добро е за сите вас, около мене. <laughs> от Яков. Ами аз без Господ, мислите му е каков ке видам. Речеме, Савел Йосиф, Господ Исус, пример на покорност на родителите, не ли? Растеше, се опознание на Словото. Има ли изговор, ще си вика, аз съм премлад, за да дойдам пред Господ? Нема. Нема. Това е причината защо организираме курсиви за дечиня, летни кампови за дечиня, надявам се овај е, клуб на добрата вест летото, най-различни други активности за младите, за тинейджерите. Ке оправим това на 8 март, пак со младите, да се соберат че е, може повече, Се со цел да се издигне една побожна, млада генерация, що Господ ке се прославе преку неа овај е град и оваа Македонија. Има ли амин? Амин. Ние сакаме го. Вика, јас сум, ако оно беше премлад, аз съм престар. Престар, за да станам верник. Ели, предоцна е за мене. Дай ще е, е, ойде е, волжа мой. Е, ви го пример тук на 85 години, кој што пред две години, ако не се лажам, човекот можеше да се покая и да поверува. Никош не е прекасно. У Библијата ги имаме примерите на Халев на 80 години, вели, нали? и аз се чувствувам како на 40 години и все още можам да се борам како на 40 години. Мои се и на 80 години, после 40 години смирување ни и од другата страна, Господ вика, е сега е времето. Оди, ама бе, Господи, не ли е касно? ама знаеш, я дъткам, ама ово, оно, ама стар Не, не, сите тия изговори паят. И за млади, и за стари. И за сите ония измени млади и стари. Господ повикува и вика, дойдете. Дойдете у моето присутство. Дойдете преко Словото. Дойдете у молитвата. Дойдете от църквата. Езекиел 19. Кога пък грешникот ќе се повреди од гревот свој, ќе почне да живее по закон и по правда, заради тоа тој ќе остане жив. Никогаш не е предосна да се дойде ке Господ. И аз имам надеж дори и за човек на смъртна постела да каже, Господи, прости ми на мен грешни. Знаете ли колко случаи е имало на луѓе верувам дека и вие ќе се сетите, да не може така, народски кажано, не може да изпуште душа, се додека не рече, викнете асна ми, викнете зет ми, викнете брат ми, само и само да се помирам, да се извинам и после, ух, да отиде, да замине. Да се покая, да се пораннат работите и да може да замине. Сваќат дека има опасност усето тоа. А колко ли повеќе ако не са помирени со Господ, со живия Спасител. То е зборовете на сите. Никош не сопирайте. Все додека човек е жив, има надеж за спасение. Никош не е предълцен да се променят работи. Мати 26, около 11 човек час. Това е споредбата за тия работниците, ще чекат работа за лозито. Около 11 час пак излезе и найде други, како стоят и им рече, защо стоите тук цял ден без работа? Сите се повикали да се спасуват и да чувствуват от делото, без разлика в кой час от дено се дошли или още колко часови им остануват от живота. Разбирате ли? Ако Господ Исус за 3,5 години можеше с 30 години припрема, така да кажем, за 3,5 години да направи какво дело, нямате да отпишувате некошо на 70, 80 или не знам 60 и нещо години, да кажете, е, нема тази сила веќе. За неговиот краток живот, за неговите неколку месеци, за неговите неколку години Господ може, може да направи много по-големи работи заради зрелостта, мудростта, изкуството, случувањата. Сто викам и старите, по-старите, или ако сакате по-зрелите са вредни у очите Божи, затоа што можат много. Имат изкуство, имат и години, ще може да ги предават. Никой не е отпишан, никой не е за пензиониране от делото Божие. Никой няма изговор да каже, Господи, стар си що да правя, май там младите ни работят. Ти, ако не друго, можеш да подкрепиш, да охрабреш, да подтикнеш някой друг да оде напред. ли? Нали? И со него, фани се, заедно покажи му пример. Ке ме подсетнам на един пример, се кявате ли се на пожарникарите, кога е горе огън, цяла сграда пламнала, извадили колко шуме желя, а още време слушат, все още има крици, все още има луги внатре. И пожарникара веке са последни сили за тоа што се качува по тия високи степеници, гаси, па избавува ги луѓето од сградата, Веке се размислува дали да скокне и да го ризикува собствениот живот да отиде да пробва да помогне на тия още последни 20 и колко се, да ги изваде назад на степениците или и додека се колебал така, луѓето кои што биле доле, сирджиите, е почнат да ръкопрескат. Почнат да ръкопрескат. И човеко се охрабре на се до изкокне и ги изваде вие другите, за да може да ги спаси в последен момент. Ако ти не можеш да скокаш у за да ги избавиш другите, ти можеш да окрамиш някой, не ли? Можеш да се молиш за някой, можеш да кажеш, айде со мене, или айде ке читаме заедно Библията и ке бидеш примера, що трябва. Амин, амин, брат, амин. И аз то можем, не ли? Може ли някой тук? И аз то можем. Амин, амин. Нема никой изговор. Никой нема изговор пред Бог. Сите изговори са толкова тенки и прозирни и пройни, ще пагат. Думни ги като салфетка. Не, за за сите. За сите. Одеме, Ивановото Евангелие, 6 глава, 37 стих, вели, Се шо ми дава таткото, ки дойде кај мене, и оној кој дойде кај мене, нема да го истерам. Без разлика кой, во кое време долага при Исус, во покаяние никой нема да биде вратен. И аз не съм чул Господ Исус на некој или прочитал некъде да рече, а за тебе, извини, касно малце, а ти си голем грешник. А ти много телевизия гледа, а ти си караш, ти много пуши. И аз таков пример до сега не съм среднал. Вие са правили сте некъде да библията. Сите. Отецът ги приберете. Нема да го изтерам. Нема да го изтерам, аз ќе го приберам. Исус умре за сите. То те вклучува тебе, мен. То значи дека ако си го примал, живее го живото. Немој, ко кажем, не се однесува само за тия прв пат, што довага денеска, да го примат Исус. Туку секојдневно Ко треба да се чита Библија, дали му свртеме гръб? Ко трябва да се моля, дали му свртеме гръб? Ко трябва да се сведоче, дали се засрамеме или подзаскриеме? Ко треба на църква да се иде, дали извини, имам нещо по-важно. Ако стварно Господ ти е на първо место, трябва да ти е най-важно, не ли? Ами, в тази случай, о, колко го сакам. Е, така покажуваш на дело, о, колко го сакаш. Некой ще е много лесно, по-лесно да се пее. Ама, айде да се живее. Да се живее. Твоя живот да биде най-обавата песна у очите, у ушите Божи ще ке се радува и одозгоре ке каже како се ете го моја слуга, ете го моето дете, моята керка и син. Неговият живот е угодна песна за мен. Моя възлюбен син и керка. А я верам сите, вие сте, шон сте тука, затоа гледайте на сите тия работи да се изправяме. Господи, нема изговор да не читам, нема изговор да не свидочам, нема изговор да не идам на църква. С всеко е твое доведение ти имаш още повече авторитет да ги доведеш другите, да кажеш, аз го сакам, Господ. Не да пееш само, и аз го сакам, Господ, да живееш за Господ. Амин. Пример дори самия разбойник на кръстото, що се кае и бара да биде примерно от Христовото царство. Човек умираше веки. Скавате с два кръста, лево и десно. Разбойници, заслужили си я казват. Ама един вика, сети си на мене, Господи. Сете се на мен. Човеко висе тамо и, и не може а, ни свекичка да си купе, ни паричка на икона да баце, ни не знам да иде на некоя джамия нещо да направи, да отиде, да се качува по некој рит или жертва да даде или не, или, или шо да редам. Прикован, гол! Що ги мръднеш от таква ситуация? Що ги направиш? Освен да веруваш Божията милост и благодат ти да кажеш, Господи, сети си, сети си. И мало е луѓе сега конкретно ми пага да е мой приятел, който вика, пропагаш от тази бездната на смърт, Буквално е преживявал смърт. И вика, нямаш ти, кога пагаш от тази бездна, кога излезе душата от човека, и нямаш тук на шо да се фанеш. Освен да извикаш, Исусе! Исусе, смилвай ми се, како слепят! и вуп да ме издигне по-ново светлината и раката да ме извада от тази провали, от тази бездна и да каже, е, ти дам втора шанс. Назад от телото. Зато не го посекум никой от вас да го вкусе, тук верувайте го на сбор. За да не мора да дойдеш да пагиш, па да викаш, чекай, важи ли още едно, втора шанса и за мен, а? ти не ти ке се сетиш от тия момент, ти ке нямаш кай да се грабнеш. Библијата е вистина, ама нема да го вкусиш тоа од другата страна, кој ќе биде предоцна. Значи, премлад, престар, нема изговор. Не сега, друг пат. Јас сум презафатен. Охо, нема време. Колко луѓе има такви ще изговар... Ами нямам време, бе. Знаеш колко съм зафанат? Е, е, работа, бизнес, фамилия, ова, она, па спорт, па музика, па какви активности, па судецата, Нямаме време за кого? Нямаме време за кого? За Създател, за нас ще ни го даде времето. За най нас ще ни е створил. Нямаме време за Него, за тази, ще ни го дадел живото и, и се ще имаме живото, за това се ще сме и какви сме. И ние викаме, вземи си, ама карикатура. Няма време за тебе, извини. А? Не ли е парадоксално? Не е логично. Он ти дава се и ти викаш, извини, ама две минути ти са много. Колко, до кое граници може е дръскостта на существото, ще се вика човек на влада планета Земя, доли да каже, извини, корпа, ай тръгни ми се малци, аз сакам да живея без тебе. Знаем ли си това, що дете то да ви го каже на вас? Колко и да го сакате, някой ще може раката да летне така, бе, нали? Тя страна морето. А? Ох, не бе. Отдадем на все друго, освен на Бог. Да, един ден, ама... Ама днеска не. Второ Коринтияните 6 глава, 2 стих вика, днеска е дено на спасението. Днеска е дено. Ако се додека дено се вика днеска, грабчи се за това денес. Прифани го, поверувай. Не, ама аз съм презафатен, Господи. Знаеш, я имам много работа. И моите много работи са премного големи. Сега се по-ново Зойка имаше кажувано, вика, а дали сакаш на истия начин, когато ти ке се молиш от твоите болести, кризи, проблеми, Бог да рече, извини, аз нямам време за тебе. Знаеш, имам 60 милиарди други, на които трябва да отговоря. Ай, чекай. Ай, ке видам. Какво се чувствувате от тази момент? Не, ние го се молиме, сакаме одма, Господи, Боже, ти знаеш колко ми е тежко, сега ми треба, одма ми трябва. А? Ама за това па ние имаме правото да гръмнем и да кажем, не сега. Добро е Нури, се смее. Не правя как. Значи будене. Будене. От, от тия моменти направим като Сашко, който се вика, а, издишам глумен. кой слушам някой от публиката, а, благодаря. Браво, слуша, слуша, Онай ще ни го даде целият живот и всеки нов ден живот. И дали е вистина дека нямаме време за най кој ще ни го даде времето. Споредбата со богаташа кој ще умира нема е дейно. Секавате ли си? Душо моя, яди пи и оживе, Що да направим? Па як си направим нови амбари, пък я струпам там все и киям се до края на живото. И бум! Танок умира. Танок. И сега на кой ти остане твоето богатство? И аз съм презафатен, знаеш ли, амбари правят, те трупам, вака, вака. И сега каде? За да после моля, Господи, капка вода само, капка вода. Защо викам, не сакам никой от вас да го вкуси Евангелието от другата страна, от реалността на пекола, от пропаганието, от всички други работи. Сваните го вълка сериозно предупредование. Сите ще викат премлад сум, престар сум. презафатен сум. Никой не вика, я имам превише време, па те, а я ки дойдам на църква, ки седна малко да живам, да слушам. Презафатеност. А, субок, значи немање време за гялот и обратно. Некоја учителка и дедела домашна од овие шо се от црквите, викава на децата, сакам да ми напишите за борбата меѓу Бог и гјавол, кој вие гледате. И некој дете почнало пишувало, пишувало, пишувало, имале право два листа да изпише. И напишало за Бог, Бог, Бог, Бог, како Елисейшо вика, Бог, Бог, Бог. И вика таму на крајот, виж немало место останало едно рече, и гјавол е победен. Толку. И викала учителка, па добро, јас аз ще за Бог и за гјавол да пише. А ами вика, јас беше толку зафатен со Бог, ще не ми е остана место за дявола. Амин. Ако ти си презафатен с Бог, ако ти се фокусираш на Бог, ако ти читаш и мислиш на Бог, ако ти разговаряш с Бог, ако ти обаряш Бог, ако ти разкажуваш за Бог, пък и нямаш време за дявол. Знаете кой има проблеми с дявол? Тие що како Давид, додека неговите войници са убитка, он има право да гледа там кой жени се банят. Кушинските. Е. Да. И оп, стапица. Кой имат проблеми с дявола? Тия, що не са у правото време на правото место пред правата личност. Бог. Ако си фокусиран на Бог, няма време, няма най-нечестивия право да те чепне. Ке те чепне там, къде шо... Упс, чекаш малко, чекаш малко. Отиде там, къде ще не трябва, а? Не ли? Ами много истини има, а надявам се нека влегуват посредствата на нещо за отворени. Амин. Да слушат. Няма време за тебе, за то да окажем. Да няма време Бог за мен е кошъл. Най-затътенчиките на бързина. Второ Коринтяни 6.2 Во благоприятно време те слушнах и от на спасението ти помогнах. Ете сега е благоприятното време, ете сега, е днеска е дено на спасението. Лука е 12.15 Внимавайте и чувайте се от всекое користолюбие, защото живото на човека не се състои от изобилството на неговия живот. То са зборови на Господ Исус. А ние колуги е толкова струпваме, ай ще вода го купим, ай ще много да сработиме. Се, се, се, ама няма време за Бог, ли? Нали? Зато квалитето на живота, запомните ли, нали? не, да, по-лесно е, не? По-лесно е, ако имаш, ама нека да биде благословено от Господ не да биде материалните ствари по-важни и пречка, за да се фокусираш на Бог. Разбираме се, не ли? Изреки 15.3 Препущи му ги на Господа, сите свои патища, викане на место, сите свои дела и твоите намери ке се сигурни или ке се остварят. Ако ти му ги препущиш, ако ти му ги предадеш на Господ, Господ ги благословят. Ама ако се усогласно с Господ, ако одеш противно и тия патища, и тия намери, и тия печалби, и тия работи, все що си се фокусирал друго, стане пречка и те отвоюва Бог, станува ти идол, тогава Бог не може да го благослови идол. Не може да ги благослови намерите да се остварят. Затоа можеме ли, како старите наши, аз съм слушал за дедо ми, за некои други, какво остане и се помоля. Не на икони, не на Господи, со Тебе тръгам денеска. Благослови да изворам нивата. Господи, за солом ке одам. Да семам газия и сол и други работи. Чувай ме по пътищата. Сиромашни при припрости луги, ама толкова шо знаеле, знаеле дека зависят от Него. За се шо имат, се шо работят. Господи, фала Ти за храничката шо имаме. Благослови, умножи Една генерация по назад от майка ми, татко ми, Що трябва? Днеска праших ти ги децата, откъде е млекото? От продавница. Е? Ябълките от пазара. Не зависиме от Бог, зависиме от парите. И затова луѓето гледат колко ще е можем повече работи, работи, работи, за да има да си купе, да си има се, какво средство. И не им трябва Бог. Не, нека има джепчето. Не им трябва Бог. Грешка. Господ не може да благослови, ако и парите, относно малом, ти стане Бог, ти стане идол. Проповедникот 2.11 Тогаш ги разгледа сите своји дела, пазите страна збор за Соломон, най най-мудриот човек што постоял на земјата според Библијата. Човеко на мудрост и човеко на глупост. У еден момент декларирам како најмудр, за да после тоа стане глупав. А тогаш ги разгледа сите свои дела, сите напори што ги вложи, за да дојдам до нив, и ете се, е. суета и вика гони ветар. На празно, суете на суетите. Нема полза од сите тие под сонцето. Најбогати го е кажува тоа, можете да му верувате. Труди се за се и се што и кога ќе се свртам назад викам и шо ми требаше? Защо ми беше сето тоа без Бог? Која е смислата на сето тоа? Значи, дали Бог или мамон? Дали ќе биде пари или кариера или успех или диплома или Бог? Се додека тоа другото нешто ти е пречка, краде ти го времето, да ти не можеш да дојдеш на црква, да ти не сакаш да збориш за Господ, да ти не сакаш да читаш Библија, да немаш време да се молиш, да да да да да да. Опс. Не е у баланс. Ја не викам дека христијаните не треба да бидат благословени и да просперират и да имат дипломи да успеват со бизнеси и да има добра кариера, ама урамно тежа. Да се знае Бог на първо место, а после са сите други неща. Ако това нещо се свърти и стане парите, кариерата, бизнеса, успеха на първо место, веки ми станало замена за Бог. Мамо, имаме 24 сата дено, които ми са дадени от Бог. Значи, има ли някой изговор што вика аз съм презафатен? Ако има, денеска паѓа. Јас сум премлад и тоа паѓа. Јас сум престар и тоа паѓа. Дигнеме на брзини последното. Јас сум премногу добар. Јас сум предобар за да идам црква. Еве некои вообичајни избори. Пазите, јас ги пазам 10 Божи заповеди. При ние според Божите заповеди спознаваме дека сме грешни. Десете Божи заповеди се дадени како възпитувач до Христа, за да познаеме дека ни треба Христос. Смислата зашо е даден закон е да е сванеме дека ни треба Спасител, а не дека ако ги изпълнеме и ке живееме готово. Пропаги. Дава милостина, помага на сиромаси. Да, ма не е по делата, туку по неговата милост и по неговата благодат да бидеме спасени. И аз живея морален живот. Я го отпочитам златното правило. Я и правя на другите, що сакам на мен да им правят. Нема таков, кој што постојано го прави сето тоа. Гледате стихчиња тук од страната, затоа што одени со времето, нема кај да ги почитаме. И гајде, ако сакате на брзинка. Римјаните 3.20, зашто делата на законот, по делата на законот, ни едно тело нема да се оправда пред него. Защото преко закона блага само познанието на греха, дека сме ние грешници. 25 и 24 вели, сите сгрешија и се скусени или им недостасува Божията слава, но се оправдуваат от Неговата благодат преко откуп во Христа Исуса. Амин. Тит вели, но кога се јавеат добрината и човеколюбието на Бог, нашия Спасител, Неговото име е Исус Христос. Бог нашия Спасител. Не спаси основа на правените дела, не основа на правените дела, що сме ги направили тук по своя милост. Господ не спаси, не заради то, що ти даваше милостина, хранеше гладните или не. То трябва да биде плод на промената, а не причина за спасението. И аз съм спасен заради това, че ги хранеше гладните им. Ами агреловите, тук ќе биде плод затова зборува, всеки цитирам Ефесияните, вика не отдела сте спасени, за да не би некој да се пофали туку. Сите тия нешта, да, треба да бидат плод. Исаия, тоа е уствари за празниците. Знаете, толкова много луѓе се фалат тука и аз ги държам празниците, моите родители, па не сме ние християнска нация. Ели, моите предци, е, Македония, ние сме християни, ще пред Христос, ще пред хиляди години. И <coughs> аз имам моя църква, аз имам моя религия, и аз водам редовно на църква, на празници. И он го въртиме в следното кашевели. Волово познава своя собственик, магарто или осело, ясните на господар. Ама Израел, аз ке речем Македония, не го познава Бога. Моя народ не разбира. О, грешени народ, луѓе загазени во зло, злосторнички род, расипани, расипани синови кои ще го оставя Господа. Колку пати то, кога разговарам со луѓето, вика, да, жално е, ние не си го познаваме Господ, ние не си го познаваме верат. Ние не го познаваме. Не се читали Словото, нема кој да ги поучува. Какво да знаат нещо за верата? И сега решението е у училищата да се въведе веронаука, кај ки има споредбени религии, будизъм, таоизъм, хиндуизъм, ислам, нели, християнство, всеко шо учи. И ке стане една каша попар тук в главите на печињата. А шо вика Исаия за празниците? Вашите празници ги мразам от сета душа, тежки ми се, не можам да ги поднесам. Кога ги ширите ръцете за молитва и аз ги одвракам своите очи от вас. Само ги множите молитвите и аз не ви слушам, затоа што ръцете ви си натопени во кръв. И луѓето се ударат токму со тоа. Празници, у кои ще се велича мртов човек, кој ще е прогласен за светец, дарови и жртви, кои ще се плукање на жртвата на Исус Христос, за жал, еднашка за секојаш. Свршено е. Оне исполнувањето. Он е тај кој ще рече готова е. е. платено е, отворена е вратата за небото. Ама луѓето викат, не, не, аз се одам на празници, аз ги држам. Јас, аз, и аз си се молам, читам си Библия сам дома, јас аз съм како мал, јас аз имам причес и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи, јас аз съм добар добър, бе, за да дојдам там кај вас. Луѓе, ние е да ни изговор не е цврст. сме искрени, все пак ги говорим. Ако некой до днеска е имал било какви изговори за причини да не довага на църква, да не чита Библия или да се изговара, да не се моля или да не сведочи, да не каже, да, аз верувам Бог, аз съм дете Божие. Днеска трябва да ги оставим пред кръсто и да кажем, Господи, прости ми за сите мои изговори. Прости ми за то, що са нищожни от Твоите очи. Нека Господ не благослови да следния път, кой ке отворим устата да кажем, ама аз не заради три точки, кажем, упс, просто ми Господи, покая се веки за то и да го променим. Нека Господ не направи тая разлика, да сборуваме храбро. Следния път, кой ке зокнем и аз кажем, има ли някой да го прославя Господ, становите. Мало или големо, разкажувайте. Тук се вежбайте, за да бидете свободни там по града, дома, на улица, секаде. Разкажувайте колко добър е Бог. Ами, Амин. И покажите, покажите колко го сакате. Пейте со живот. Амин.